Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 9, 1989 Nahiwalay ang labing-anim na parokya mula sa Archdiocese of Cáceres ayon sa kautusan ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa. Dahil dito, nabuo ang prelatura ng Libmanan at kinilala makaraan ang tatlong buwan. Nagsilbi namang kauna-unahang Bishop Prelate ang nooy si Monsignor Prospero Arellano na dating propesor ng seminaryo sa Archdiocese of Cáceres. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.